twabateguriye kuno mutaga wo kuno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 mu kakaro mwaka 2021 ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi we arongo igihugu ca Tanzania Sania Asuru Hassan bariko barabonana n'abagwiza tunga b'abarundi n'abatanzania mu byo bariko baravugana harimo gukomeza urudandazwa hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania umugambi wo gusubiramo urugomero rwa kajeke uri kurasubirwamo n'abahinga bisigurwa n'umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije amenyesha ko bwa mbere uwo mugambi wari wiyumviriye gihutihuti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na n'icenda haribonekeza ubukene bw'igitoro cyo eh, mu bwoko bwa mazutu mu ntara ya Kirundo abagendesha ivyuma bikoresha mazutu Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze mwidoni ido jano makuru tuyahera mu gisata c'ubudandaji. Inama yahuje abagwizatunga b'abarundi n'abatanzania ngo nakaryo keza ko kuvugana ibijanye no gukomeza eh, ubutunzi muri ivyo bihugu. Umushikiranganya uzajeje harimo ubudandaji Kapitolina Niyonizigiye yuguru iyo nama yavuze ko ko ishingwa ry'ibiro vy'ikivuko ca Dar es Salaam ibujumbura iyo giki vuko c'ikwara muri Tanzania hamwe n'ibarabara ry'indarayi rigiye kubakwa ngo wizofasha abagwiza tunga bakora ivyabo b'abarundi borohegwa mu kazi kabo yanavuze ko muri ihuriro ihuriro ry'abo bagwiza tunga ari akaryo ko kurabira hamwe ingene hokugwaho inzitizi kubijanye n'urudandazwa hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibindi ngo kuko ari ryo hangiro ry'ibihugu bigize muryango wa Afrika y'ubuseruko iyo nama ikaba yitabiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi warongo igihugu ca Tanzania Sania Suluhu Hassan hari mu rugendo rw'imisi ibiri tubiri hano mu gihugu cy'u Burundi abahinga bariko barasuzuma umugambi wo gusubiramwo urugomero rwo kuvomera imirima ya kajeke inyuma yaho hibonekeje utunenge muri iyo nyubako rusange umushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi asigura ko umugambi wari wiyumviriye gihutihuti mu mwaka wa 2009 igihe igihugu cyari cimirije amatora mu kiganiro yahaye televiziyo yahaye radio televiziyo isanganiro Deogide Rurema yizera ko abo bahinga bazotorera inyishu ico kibazo tumutegabire umurazi urugema rwa kajeke ni umugambi leta yari yihaye kandi n'ubu ifise ku muzirikanyi kugira ngo twerekane ubwigenge bw'igihugu urugomero rwa kajeke twifuza yuko rugiyeho eh, ruca ruvomera ikiyaya c'imbo ku mahegitari ashika ibihumbi bitatu kuvuga rero ko twari tugize amahirwe yuko ikiyaya cimbo kitubera ikigega eh, no muri kano karere turimo no mu gihugu eh, ariko rero uwo mugambi watanguwe muri bibiri na cenda utugeze muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe watanguwe wiyumviriwe mwihutihute kuko murazi yuko bibiri na cumi hategekanwa amatora niyumvira rero yuko abantu bawiyumviriye ihutihuti dufatiye mu bihe twarimwo hagiye haraba ikibazo cyo guterekana neza uburyo bukenewe hariho kumbure gushaka kwirukira amasoko turabizi abantu bakavuga ati nzobikora kuri make azi neza yuko bizakuma biduka nibi byabaye rero basanze Eh, uburyo babutegekanije nabi uburyo rero hagiye harabaho bimwe bita amavena ku makontra yarasinywe ku buryo biduga bikanarengera mbere n'ingena amategeko agenga amasoko bigenda kuko leta yavuga ati iki ni ikintu shingirakamaro shinkoramutima reka tugire uburyo bwose ariko mwarabonye yuko hamwe hamwe ibintu byononekaye biriko birubakwa harimo no kutashira agaciro n'ingufu ku bintu birama gushika naho rero twebwe eh, turonse aya mabanga yo gutwara ubushikiranganje twarabye ayo makenga yose yabaye n'ibyo byose byononekaye tuti none ko tutari twebwe abahinga babibona tugire gute na twari twasabye ko babahinga baza kuturabira ibikenewe nkaba nifuza rero yuko ubu abo bahinga bari ku kivi bazoheza bakatwereka neza uko ibintu bimeze bagaca batanga n'intumbero y'uko byokorwa kugira ngo urwo rugomero rwa kajeke rushobore kubakwa ruhere ku neza y'igihugu indwi yose irarangiye atamagi gitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kirangwa ku masitasiyo yose ari mu gisagara ca Kirundo imiduga itari mike ikorera leta canke yabigenga inyungitoro ca mazutu yarahagaze abeshi mu badandaza bavuga ko bariko barakora bahomba muri no misi bataronka igitoro bagasaba leta kubafasha kugira ico gitoro ca mazutu kiboneke nabwo uburere bw'ubuvuzi bufise ruse habaniha ngo baja kurondera igitoro mu ntara ya Gitega kuko mu ntara za Muyinga Ngozi na Kayanza atamazutu aharangwa. Ni nkuru ya Ablaha Safari. igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiramaze indwi yose kitaboneka ku masitasiyo yose ari ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo amakuru dukura ku badanaza ibitoro bita abapompisite bavuga ko atankuru n'imwe bafise y'igihe icyo gitoro kizoboneka kuko bavuga ko imiduga ikoresha amazutu ari myinshi kandi ikaba na minini minini mbere ikaba ari nayo inywa n'ibitoro byinshi abafise imiduga iseha amabuye imicanga n'ibindi yo mu bwoko bw'amabeni amafuso n'iyindi n'ibindi bavuga ko bari bakora bahomba muri iyi minsi na cyane cyane ko abenshi bariko baseha ibikoresho byo kubaka ibitaro bikukira amakomine nayo uburere bw'ubuvuzi bukoresha za ruseha baniha mu gutwara indembe ngo biba ngombwa ko bagera kurondera igitoro c'amazutu mu ntara ya Gitega kuko haba imuyinga ingozi na kayanza ngo nta gitoro cyamazutu kiharangwa abadandaza igitoro cya c'amagendo bobo bati atagapfuye nta gakira ugifise ntareka kwidandaza kwiritira amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu kuko bagikura kure bamwe mu biyunguruza mu miduga ya volcano na memento bavuga ko bafise amakenga ko hashobora kuduzwa itike mu gihe leta itogira icyo ikoze kugira igitoro kiboneke kugeza ubu ariko itike yo kwiyunguruza muri iyo miduga ikaba itarahinduka mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro Abraham Safari tugukengurukire inyuma y'akaruko gato ano makuru duca tuyabandaniriza kwiyandikisha mu gisata cy'indero isanganiro inama isumba ingimba Isazi zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'ibiri ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyene hariya muri zone ya ni muri commune Mutimbuzi niyo tubandaniriza ano makuru. Abana amajana atatu biga ku mashure atandatu agize zone rukaramo muri commune Mutimbuzi nibo bahewe ishure ku mwaka bishikirizwa na Remisengi yumva arongoye Senika Step hari kuri wa gatanu mu kuberwa n'indero muri yo zone nyene kubijanye n'ubuhinga bwo koreshwa mu kugwanya ibikorwa bikoregwa byo guhungabanya agateka k'abana mustanteri wa mutimbuzi aremeza ko mu bibazo bihanze komine arongoye harimo na ntaryo ibijanye n'abana baheba amashure bakaja guca amafaranga akabona ko hakenewe inyigisho ni nkuru ya Jerome Hakizimana uravye amaraporo duhabwa n'abajejwe indero muri komine biratwereka yuko ni musitaneri wa komine Mutimbuzi ashikiriza ko abana baheba amashuri birukira mu vyo guca amahera ariko imwe mu bibazo bihanze komine arongoye ku bwasime wo butoyi ngo haracakenewe inyigisho urwaruka rwinshi rutangura amashure ruyacira hagati rero ibyo ni ibibazo biduhanze hano muri komine kugira mubona no mu gisagara cya bujumbura benshi bava ruguru baza guca ingero by'ingero byanga bagaca basegerereza mu mabarabara n'aha muri mutimbuzi abahitura ni benshi cyane n'abahavuka rero nabo nyene baca bafatwa n'iyo ngeso yo guca amahera bataragera bideha birahari mushoboye kudufasha muri ankadrema yabo kugira nk'abakiri mu myaka yo kuba basubira ku mashuri bagasubira kwiga bakamenya yuko abana ikibazo cyabo atari mu cy'amahera bakabyigishwa n'ababyeyi dufashanije n'abajeje intwaro hasi mu ruganda kubegwa n'indero y'abana kuri uyu wa gatanu aho muri komine Mutimbuzi Remy Nsengiyumva arongoye sendika Stebe amenyesha ko ku mashuri atandatu yo muri zone Rukaramu abana amajana atatu baheba ku mwaka twarasanze nko ku bana ibihumbi bitandatu biga ku mashuri atandatu yo muri Rukaramu urasanga ku mwaka hahevye abana amajana atatu urumva si bake ni igitigiri kinini ariko twifuza yuko twabona nko mu kw'icenda nk'inusu muri abo basi bagarutse David Ninganza umuyobozi w'igisata co gukingira abana mw'ishirahamwe Sogepayi Burundi arasigura uruhara rw’ababyeyi n'ingaruka iyo badakingiye umwana kuva ku ishuri ababyeyi bahari kugira bamufashe yisununure hanyuma yiteza imbere wenyene ico ni icambere azoteza imbere umuryango ico niyo kabiri azoteza imbere igihugu igihugu kimuhanga amaso igihugu ubutunzi bwa mbere givize n'abana bacu iyo rero uvuze ubutunzi urabwitaho kandi urabukingira ico cose cobubuza kubaho kuko kuko aribwo nawe ugutunze ubutunzi bw'igihugu rero ni abana kubwiwe ngo uwo ari we wese aciye ku biri n'ibyo ngo aba akwiye guhanwa imyaka itegekanijwe n'amategeko yo guca amahera ikaba ihera kuri cumi n'umunani Jerome Hakizimana tugukengurukire tukiri muri cyo gisata nyene c'indero akanovera k'indero mu mashuri mu Burundi gagaze ku mahangiro igihugu cihaye vyashikirijwe na professeur André Nduwimana arongoye ishira hamwe rihurikiyemo abigisha ba kaminuza y'u Burundi mu kiganiro ca bose kuri wa gatanu mu ntumbero yo kurabira hamwe intererano y'iryo shira hamwe kubijanye no guteza imbere inyigisho mu Burundi uwo mwigisha muri kaminuza akamenyesha ko ivyo biganiro bifasha gushira habona ibibazo bihari mu ntumbero yo kubitorera umuti tumukurikira hariho eh, abantu benshi bavuga ubumenyi indero kanovera kiki mugabe ikintu ca mbere nagomba kubabwira ngaha eh, iyo uriko uravuga ivyerekeye akanovera uraba ihangiro igihugu cafatiyeko mbega igihugu gishaka kuramura abana batsiki igihugu gishaka kuramura abana bitwara gute igihugu gishaka kuramura abana bafise akamaro akahe mu kiganiro nashikirije mwabibonye cyane cyane nuko uko uburundi bwafashe ihangiro bwo kuramura abana bashobora kwitunganiriza neza ibiberekeye bagashobora gukorera igihugu batumwe na leta cyangwa bo nyine bagafata imigambi yabo urumva rero iyo ni hangiro iyo turi ko turagira nk'ibi biganiro no kuraba mbega tugeze hehe kuko ibintu uburundi bwari bukeneye mu mirongo umunani si byo bukeneye ubu urabona ubu leta ntishobora gutanga akazi ku bantu bose ni ukuvuga yuko umwana tubwirizwa kwigisha kubera abwirizwa kubaho abwirizwa nawe kwiyumvira tukamufasha ibyo rero mu nyigisho z'intango no ku nyigisho zo muri za kaminuza kuko abahejeje kaminuza bobo baca bajya mu buzima ukaraba mbega abo bantu bahejeje kaminuza barashoboye barafise ubumenyi n'ubushobozi bukwiye bushobora kubatuma baba mu Burundi cyangwa bakaba ahandi ico nico gikomeye nk'uko musanzwe mubizi hariho ingorane zo kubura akazi mugabo cane cyane twe tuvuga tuti ibituraba nk'abashinzwe indero uko twotanga ubwo bushobozi bukwiye kaminuza y'uburundi mu mahangiro yayo ane hariho kugira ubushakashatsi hariho kwigisha hariho gutorera ibibazo twebwe rero turi turakorera ku ihangiro rigira gatatu intererano y'incabwenge mu kugira ngo dutore inyishu ku bibazo byega abarundi tukivuga amakuru avugwa mu gisata c'indero nyene amafaranga arenga miliyoni zine niyo yashizwe kuri konte yo gushigikira kaminuza iri mu ntara ya Mwaro n'abarongoye igisata c'indero muri yo ntara ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu urongo ico gisata akavuga ko ari kugira batange umuganda mu gikorwa cyo kwinagura mu ntwaro muri iyo ntara barashima iyo ntererano iri mu ntumbero gushigikira iyo kaminuza hari imwaro twakura Laurent Ndikuriyo nk'uko bivugwa n'urongo igisata c'indero mu ntara ya mwaro omere barandagiye ayo mafaranga angana imiliyoni zine n'ibihumbi amajana abiri n'indwi n'amafaranga amajana atatu akaba yegeranijwe mu bakozi bose bo mu gisata c'indero muri iyi ntara ayo mafaranga yashizwe ku muhinga mu w'uyu wa gatanu kuri konte iri muri banki bgf ikonte yashyizweho kugira ijeko uburyo bugenewe kunagura kaminuza ya mwaro omere barandagiye arongoye intara y'indero ya mwaro avuga ko ari intambwe ya mbere mu gutanga agacumu k'ubumwe mu mugambi wo kunagura iyo kaminuza avuga ko batashoboye abatashoboye gutanga bazoronka akaryo ku nshuro igira kabiri izotekanywa mu nyuma umuhanuzi wa buramatari w'intara ya mwaro jejwe intwaro n'ubutunzi viyora bukeye neza arashima iyo ntererano yatanzwe n'abo bakora mu gisata c'inyigisho uyu muhanuzi wa buramatari w'intara ya mwaro amenyesha ko iyo kaminuza itagumye ironka abanyeshuri benshi nk'uko byahora kubera amagume yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abanyeshuri bo mu bihugu bibanyi batagarutse amenyesha ko abanyagihugu b'intara bihaye intumbero yo kuyinagura kuko ngo bayirose bayikeneye arongera koko ngo kuri ubu w'imana hazoba inama n'imvukira kugira barabe intambwe icyo gikorwa kigeze ko imwaro ruhande ikora iyo isanganiro Laurent Kuriyo imwaro nawe ndagukengurukire tukiri hiyo mu bumanuko bw'igihugu ikiziga cy'umurovyi cato ikireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ku mweha w'uburovyi mu gisagara ca Rumonge mu gitondo cyo kuri wa gatandatu Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi avuga ko uwo ari umwe muri batatu bari ba bari bakorokeye mu kiyaga Tanganyika ku muhingamo ku munsi wa kane babiri bakaba bari batowe ibiziga kuri wa gatanu mu gihe abo bose atawari yambaye agakoti kamukingira kuyibira Gabriel Butoyi yibutsa abarovyi ko bo kwama bibuka kwambara udukoti dutuma batibira mu gihe binjiye mu kiyaga ino nkuru tukatwikesha mugenzi wacu akorera radio isanganiro mu ntara ya Rumonge Jean Pierre Misago tuve mu bumanuko bw'igihugu dukubitire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga aho abakenyezi baja mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana biteza imbere mu miryango bigatuma bavavanura no kwama batega amashi abanega babo Denise ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari imuyinga akaba hamagarira n'abandi bakenyezi batari bake kwijukira amashirahamwe ngo kuko bahigira vyishi yabishikirije kuri wa gatanu aho abakenyezi bari baramutse bashira habona ivyo bamaze kurangura bafadikanije n'ishirahamwe ryitwa Great Rex inki inkingi development ni nkuru twateguriwe na Pierre Clavel Barundi abo bakenyezi bari mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bababa amajyana atanu muri komine muyinga gusa kuri uwa gatanu bari baramutse kuvuga mu ndwi waba urekuriwe kuriha icatanu mu ndwi yose kubera dukoresha imitahe itanu hama turaduga ubu tugeze ku ntambwe y'amahera amajana atanu ku mutahe kuvuga bibiri n'atanu kundi ingurane ya mbere yaronse konsolati irakoze yayiguzemo udukwavu tubiri kugira nshike kuri iyo ntambwe ubona ubu ubu nahereye ku bihumbi bine imitahe nari ifise urumva ko twaziganya amajana atatu umutahe w'amajana atatu nari ifise imitahe indekurira ku gutora ingorane y'ibihugu ibihumbi bine ibyo bihumbi bine ndabitoye nca ndabizana ngo urudukwavu tubiri urukwavu ngo rwahavuye rurondoka gutyo ashobora kuriha ya ngurane anagura n'imiswi ibiri y'inkoko ubwo bworozi n'ingurane yagiye arasaba byatumye akodesha harimo imyumbati nayo imwongerereza umutahe uwo mukenyezi ngo yahavuye agura n'impene yongera kwinka n'amatongo kuko we n'umunega wiwe batagira aho bakubita isuka ubu yishimiye ko atagitega amashyi nk'ubwa mbere denise ndaruhekere umuyobozi mwinshi kira mu biro ibitaro vya buramatari wa muyinga asaba n'abandi bakenyezi bose kwijukira ibikorwa hamwe pierre claver barundi muyinga radio televiziyo isanganiro pierre claver barundi tugukengurukire mu gusozera no makuru ndayibutse ko hariya ku kibuga urukundo mu ntarangozi hariko harakinwa inkino ndamushimire na Eric Wimana yari karatuma amajwi abashikira ngahi wanyu atatunenge ndabasezerere ndabifuriza kugira umunsi wa gatandatu mwiza murakoze Thank you.